<clears throat> na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno se vraćamo našem gospodaru uzvišenom Allahu i svjedočimo da da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam On uzvišeni podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti.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 Mi se nastavljamo družiti s komentarom dijela Umdetul Ahkam min kelami Khairil Enam, autora Abdul Ghanija Abdul Wahida El Maqdisija. On u šestom hadisu svoga dijela kaže عن ابي هريره رضي الله عنه ان sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anh da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kada pas pije vodu iz posude nekog od vas, neka je on opere sedam puta. Vali muslim ula hunne bit turab. Kod muslima stoji prvi puta zemljom. Također sedmi hadis govori o ovoj temi, pa ćemo spomenuti i sedmi hadis odma i prokomentarisati i izvući poruke i pouke iz oba hadisa. Kaže u sedmom hadisu autor وَلَهُ فِي حَدِيث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب kod njega, to jest kod imama muslima, jer je prethodni hadis završen sa citatom imama muslima, voli muslim. Dakle, kod njega, kod imama muslima, stoji u hadisu Abdullaha ibn Mugaffala radijallahu anhuma, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, kada pas naloče vodu iz posude, operite je sedam puta, a osmi puta operite je zemljom. Dakle, ova dva hadisa, Ebu Hureyre i Abdullaha ibn Mugaffela, govore o tome kako se otklanja nečistoća psa, odnosno kako se čisti posuda iz koje pije vodu ili jede pas. Ovaj hadis, prvi, od Ebu Hureyre radijallahu talan zabilježen je kod imama Buhari i muslima kako je to autor i uvjetovao u sloviju. Pa imam Buhari zabilježio ovaj hadis, dakle u svome sahihu u knjizi o čistoći, i također ima muslim u svome sahihu u knjizi o čistoći. A što se tiče hadisa Abdullaha ibn Mugaffela, radijallahu anhuma, Njegov hadis je zabilježio samo imam muslim. U knjizi o čistoći, dakle u istom poglavlju o tome kako se e, pere posuda iz koje pas naloče, naloče vodu. Ebu Hureyre radijallahu talani plemeniti ashab primio je islam sedme godine po hijđri, prije ili poslije bitke na Hajberu, Neprestano se družio sa Allahovim poslanikom alihi salatu osam i prenio je najveći broj hadisa 5374 i to je njegova posebna odlika. Što se tiče drugog prenosioca ovog hadisa Abdullaha ibn Mugaffela radijallahu anhuma, on je ashab Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i također sin ashaba i njegov otac Mugaffel je bio ashab. Mugafel radijallahu anh, otac Abdullahu preselio je pred sami ulazak u Meku kada se Meka oslobađala. Abdullah ibn Mugafel od njegovih posebnosti jeste ta što je učestvovao u prisegi Bejatu Ridvan. U prisezi koja je data Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, na Hudejbiji. I također u tom događaju ono što je posebno karakteristično za njega, dakle što je njegova posebna odlika, jeste da je svojom rukom držao granje stabla pod kojim je stojao poslanik sallallahu alaihi ve sellem i primao prisegu od svih prisutnih ashaba, pored Allahovog poslanika alihi salatu wasalam stajao je Abdullah ibn Mugaffel i svojom rukom držao granje podalje od plemenitog lica Allahovog poslanika sallallahu alihi wasalam. Bio je jedan od ashaba koji su mnogo plakali i jedan je od pravnika koje je Omer radijallahu ta'ala poslao u Basru da ljude podučavaju vjeri. Umro je u Basri 59. hijdžretske godine, od njega su hadise slušali poznati Hasan el Basri, Said ibn Đubeir i drugi rahmetullahi alihim. Od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam prenio je 43 hadisa. Dakle, u ova dva hadisa, hadisu Ebu Hureyre radijallahu anhi i hadisu Abdullaha ibn Mugaffela, u njima nas obavještava Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam da se svaka posuda iz koje je pas pio vodu ili jeo opere sedam puta vodom te da se jednom ta ista posuda očisti zemljom kako bi se iz nje otklonule nečistoće koje sadrži psećija pljuvačka o kojima nas savremena medicina danas obavještava. Dakle, poslanik sallallahu alaihi wasallam naređuje da se posuda iz koje je pio vodu pas ili, dakle, jeo, da se ta posuda opere sedam puta vodom i od tih, dakle, sedam puta, jedan put kada se bude pralo s vodom, da se doda još zemlje, pa da se na takav način opere, opere posuda. Zbog čega? Zbog toga, dakle, što je tu vodu pio pas, ili tu hranu iz posude je opas, a psećija pljuvačka e, sadrži u sebi brojne bolesti o kojima nas i današnja medicina, savremena medicina obavještava. Iz ovog hadisa mogu se izvući brojne poruke i pouke za nas. Pa prije svega, psećija pljuvačka i sve ono što izađe iz psećijeg tijela poput mokraće, znoja i slično je nečisto, kao što je nečista voda i hrana koju pas dotakne. Iz ovog hadisa se može zaključiti da je psećija nečistoća najveća nečistoća. Da je psećija nečistoća najveća nečistoća. Jer se na ovakav način, dakle, sedam puta pranje, poslanik sallallahu alaihi wasallam naređuje da se sedam puta opere posuda. Nije poznato da se na ovakav način otklanja bilo koja druga nečistoća pa se iz toga zaključuje da je psećija nečistoća najveća nečistoća. Zatim, obaveza je oprati posudu iz koje pas pije vodu sedam puta, pri čemu je potrebno jedan put oprati zemljom, a najbolje je da to bude prvi puta, kako je došlo u citatu kod imama muslima, ula hunne turab, prvi puta zemljom. Također, obaveza je vodu koja je preostala u posudi nakon posudu, pijenja od strane psa obaveza je tu vodu baciti. Ta voda je nečista. I takav slučaj je također i sa hranom. Većina učenjaka je stava da se takva posuda mora oprati kada se želi upotrijebiti, dok pojedini kažu da je obaveza posudu odmah oprati svejedno, da li se ona htjela odmah upotrijebiti za nešto ili ne. Ukoliko pas više puta naloče vodu iz iste posude ili više pasa pije vodu iz iste posude, onda se posuda pere samo sedam puta. Dakle, nije potrebno za više puta pijenja da se to množi sa sedam puta ili da ukoliko više pasa pije vodu iz te posude da se množi sa njihovim brojem, ne, već dakle sedam puta se pere. U hadisu kod Abdullah ibn Mugaffala radijallahu anhuma se kaže osmi put. Ovde se ne misli na osam pranja, već se misli na osmi put samo ako se uzme u obzir odvojeno pranje zemljom od vode. Međutim, preporučuje se da se ta zemlja koristi zajedno s vodom, pa onda u tom slučaju je riječ o sedam, sedam pranja, jeli? da se zajedno jedan put pere posuda s vodom i zemljom, pa je onda u tom slučaju riječ o sedam pranja. Većina učenjaka je stava da ukoliko neka druga životinja naloče vodu iz posude, da tu posudu ne treba prati sedam puta. I ukoliko naloče vodu, pije vodu čista životinja, čije se meso pogotovo jede, onda dakle ta i ta voda i ta posuda su čisti i nije potrebno ih prati. Pojedini učenjaci kažu da se ova naredba pranja sedam puta odnosi samo na one pse čije držanje šerijat nije dozvolio. Međutim, ispravno je da se naredba odnosi na sve pse. Dakle, i onaj koji drži psa za lov, i onaj koji drži psa za čuvanje i metka kuće, ili čuvanje stada i slično, bez obzira, dakle, što je takvo držanje psa šerijat dozvolio, posuda iz koje pas pije vodu, ukoliko tu posudu poslije koristi čovjek, obaveza je da je pere na ovakav spomenuti način. Zato je, dakle, najbolje ukoliko s opravdanim razlogom osoba drži psa kod sebe, da ima dakle posebno posudu za psa iz kojeg on jede i pije. Hadis ukazuje na obavezno pranja vodom i zemljom, odnosno vodom i nekim od sredstava za čišćenje, jer ovde nije cilj da se samo upotrebi zemlja, nije zemlja sama po sebi cilj, već je cilj da se posuda dobro očisti da se posuda dobro očisti. Allah najbolje zna. Ukoliko se dakle nema pri ruci te zemljane prašine, nema se zemlje, onda može se upotrebiti e, šampon, jeli neka tekućina za čišćenje i slično. A ako se ima zemlje, onda jeli najbolje je nju iskoristiti jer je zemljana prašina ispomenuta u hadisu. Hadis je dokaz da voda postaje nečista ukoliko je nje malo kada u nju upadne nečistoća, pa makar dakle voda i ne promijenila svoje svojstvo. Makar voda i ne promijenila svoje svojstvo. Ukoliko dakle nečistoća upadne u manju količinu vode, voda postaje nečista. Makar voda i ne promijenila jedno od svoja tri svojstva, dakle boju, ukus i miris. Hadis je jedan od dokaza poslanstva Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako se to kaže, dela ilu nubuwe, jedan od dokaza poslanstva Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam i također jedan od dokaza istinitosti onoga sa čime on došao. Zašto? Zato što savremena medicina potvrđuje veliku nečistoću pseće pljuvačke. Teda je pas jedan od najvećih prenosnika zaraznih bolesti. Poslanik sallallahu alihi wasallam je o tome govorio prije 1400. godina. A to on nije mogao govoriti od sebe, već mu je sve to bila objava od uzvišenog i sveznajućeg Allaha. Hadis je dokaz i može poslužiti kao dokaz da je zabranjeno držati pse, odnosno baviti se kupo prodajom pasa. Postoje brojni šerijatski tekstovi u kojima se spominje zabrana držanja pasa i da osoba koja drži bez opravdanog razloga psa, narošto u svojoj kući, da joj se od dobrih dijela svakog dana umanjuje koliko je dva brda uhud. Koliko je dva brda uhud. S ovim smo završili komentar šestog i sedmog hadisa dijela Umdetu Lahkam. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallahum la nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi, wa men tabiahum bi ahsanin ila jomid din, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.